Сура Аль-Хадж. Паломничество. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم О люди, Бойтесь вашего Господа. Воистину, сотрясение часа является ужасным событием. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжкие. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом.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 بهيج О люди, если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из густка крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем до назначенного срока. Потом мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю. Но стоит нам не спаслать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير Это происходит потому, что Аллах является истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь. وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور Потому что час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освящающего Писания. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в день воскресения мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего огня. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد Ему будет сказано, это за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается спять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть глубокое заблуждение. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу. Плох такой господин, плох такой товарищ. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Кто полагает, что Аллах не окажет ему, Мухаммаду, помощи в этом мире и в последней жизни, Пусть подвяжет веревку к небу или потолку, а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد Таким образом, мы не спаслали его, Коран, в виде ясных аятов, и Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками.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 Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину Аллах поступает так, как пожелает. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа – для тех, которые не уверовали, выкроет одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки.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 ولهم مقامع من حديد Для них уготованы железные палицы. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки.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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود Вот мы указали Ибрахиму на место дома, Каабы. Ничего не приобщай ко мне в сотоварищи, и очищай мой дом, Каабу, для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ۖ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего дома, Каабы. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور Вот так. Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق Оставайтесь единобожниками и не приобщайте к нему сотоварищей. А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Вот так. И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах.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 Ваш Бог — Бог единственный. Будьте же покорны Ему, а ты сообщи благую весть смиренным, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون сердца которых при упоминании имени Аллаха переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их постигает, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так мы починили их, верблюдов, вам. Быть может, вы будете благодарны. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность. Так он починил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину Аллах способен помочь им. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили «наш Господь Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. – Воистину, Аллах всесильный, могущественный. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. Если они сочтут тебя лжецом, то ведь еще раньше пророков считали лжецами народ Нуха, Адиты, Самудяне, وقوم إبراهيم وقوم لوط народ Ибрахима, народ Лута, وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير И жители Мадьяна. Мусу тоже сочли лжецом. Я предоставил отсрочку неверующим, а затем схватил их. Каким же было мое обличение? فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد Сколько селений, которые были несправедливы, мы погубили, и теперь они разрушены до основания. Сколько заброшенных колодцев и воздвигнутых дворцов. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير Скольким селениям, которые были несправедливы, я предоставил отсрочку. Впоследствии я схватил их, и ко мне предстоит прибытие. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين Скажи, о люди, воистину я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и щедрый удел. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم Те же, которые старались ослабить наши знамения, станут обитателями огня. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد Он делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены.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 Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم А неверующие не перестанут сомневаться в нем, пока не нагрянет внезапно час или пока не постигнут их мучения в бесплодный день. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними. И тогда те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين Тем же, которые не уверовали и считали ложью наши знамения, уготованы унизительные мучения. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах наилучший из дарующих удел. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Он непременно ведет их во вход, которым они останутся довольны. Воистину Аллах знающий, выдержанный. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور Вот так. Если кто-либо наказывает так, как он сам был наказан, после чего с ним поступают несправедливо, то Аллах непременно поможет ему. Воистину Аллах снисходительный, прощающий. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير Это потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также потому, что Аллах слышащий, видящий. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах возвышенный, большой. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير Неужели ты не видишь, как Аллах не спосылает с неба воду, после чего земля зеленеет? Воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Воистину Аллах богатый, достохвальный. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم Разве ты не видишь, что Аллах починил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям по Его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور Он тот, кто дарует вам жизнь, затем умертвляет вас, а затем вновь оживляет. Воистину, человек неблагодарен. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. призывай же к своему Господу, воистину ты на прямом пути. Если же они станут припираться с тобой, то скажи, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете – الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Аллах рассудит между вами в день воскресения в том, в чем вы припирались между собой. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем Он мне не спаслал никакого довода и о чем у них нет никакого знания. Не будет у беззаконников помощников. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Когда им читают наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им наши аяты. Скажи, не поведать ли вам о том, что хуже этого? Это огонь, который Аллах обещал тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах всесильный, могущественный. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Аллах избирает среди ангелов и людей посланников, воистину Аллах слышащий, видящий. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Он знает их прошлое и будущее, и к Аллаху возвращаются дела. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون О те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро.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 Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Он, Аллах, нарек вас мусульманами до этого и здесь, в Коране, чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха, Он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель, как же прекрасен этот помощник».